บุ๊กทูแปดสิบห้าโอเนตซิงกูคำถาม อดีตการหนึ่ง Perguntas Passado 1คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว Quanto você bebeu คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว Quanto você trabalhou คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว Quanto você escreveu คุณนอนหลับสบายไหม Quanto você dormiu คุณสอบผ่านได้อย่างไร Como foi de exame คุณหาทางพบได้อย่างไร Como encontrou o caminho? คุณพูดกับใครมา Com quem você falou? คุณนัดกับใครมา Com quem você teve um encontro? คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา Com quem você festejou o aniversário? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Onde você estava? คุณเคยอยู่ที่ไหนมา Onde você viveu? คุณเคยทำงานที่ไหนมา Onde você trabalhou? คุณแนะนำอะไรไปแล้ว O que você recomendou? คุณทานอะไรมา O que você comeu? คุณได้พบอะไรมา O que você vivenciou? คุณขับรถมาเร็วแค่ไหน A que velocidade foi? คุณใช้เวลาบินนานเท่าไหร่ Quanto tempo voou?